Եթերում դպրություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է ստուդիայում Նվարդ Ալեքսանյանը։ արև-արև եկ-եկ, զիզիքարեն վեր եկ, սև-սև ամպեր հեռացեք, արևին ճամփա տվեք։ Զիզին, այսինքն Զարթարունն ու գունեղը այս թողերի հեղինակ Ղազարո Սաղայանի համար ամենից առաջ իր papերի Խաչեն գյուղի հրաշալի բնությունն ու նրա սրբավայրերն էր խորհրդանշում։ Արցախյան բարբարի տարերով բանաստեղծությունը թեև գրվել է հերվում, սակայն հայ քաղաքացիական նահապետը իր ողջ կյանքում անապ կարոտով ձգվում էր դեպի Արցախ, ինչն էլ դարձել էր նրա ստեղծագործական բազմերանգ ներշնչանքը։ Ղազարո Սաղայանի հոգու եւ մտքի սլացկով է արարվել հայրենի եզերքն անմահացնող եւս մեկ վկայագիր արտահայտված բանաստեղծություններով, հեքիաթներով, մանկավարժության մեջ իր բացած ծիրով։ Ոստի պատահական չէ, որ այսօր Ղազարո Սահայանի Ժայռակոփ հուշարձանն է զարդարում Ասկերանի շրջանի Խաչեն գյուղի իր անունը գրող միջնակարգ դպրոցի բակը եւ նրա հայացքի ներքո է ուսումնասեր Խաչենցին շարունակում 1000 տարվա փորձն ու գործը։ Խաչենի կրթօջախի պատմությունը սկիզբ է առել 19-րդ դարի 60-ական թվականներից, երբ տեղի Սուրբ Հովանես եկեղեցուն կից գործում էր դպրոց 15 աշակերտով, ինչպես տեղեկացնում է Գրիգորի Հարությունյանի Արցախահայ դպրոցը 5-ից 19-րդ դարերում գիրքը Էջմիածինի սինոդին ներկայացրած Արցախի թեմի կոնսիստորիայի վիճակագրական տվյալների համաձայն 70-ական թվականներին գյուղում բացվել է նախակրթարան 20 25 աշակերտով 1885 թվականին կաթողիկոսի թույլտվությամբ գյուղում բացվում է Միդասյա ծխական դպրոց, որն ուներ 30 աշակերտ, 1 բաժանմունք, 1 ուսուցիչ։ 1888-89 ուսումնական տարում դպրոցն ունեցել է 2 բաժանմունք, 37 աշակերտ, 1 ուսուցիչ։ Այս դպրոցի պահպանությանը ակտիվ մասնակցություն են ունեցել Տեր Անդրեասյան Սարոմյան երեք եղբայրները, ովքեր ի հիշատակ իրենց ծնողների տարեկան 150 ռուբլի են հատկացրել ծնդավայրի դպրոցին արժանանալով կաթողիկոսի գովասանական կոնդակին։ 90-ական թվականների կեսերին դպրոցը փակվում եւ վերաբացում է 1907-1908 ուսումնական տարում։ Այն Միդասիա երկսեր դպրոց էր։ 1915 թվականին դպրոցն ունեցել է երկու բաժանմունք, 45 աշակերտ, 1 ուսուցիչ։ Այն պահվում էր աշակերտների ուսման վարձով միջոցով եւ գյուղի բնակչության միջոցներով մանկավարժական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Գրիգորի Հարությունյանի Արցախահայ դպրոցը 5-ից 19-րդ դարերում գրքից քաղվածը ընդամենը մի պատարիկ է Խաչենի դպրոցի տարեգրությունից։ Գործնեայության հետագա ընթացքն ու ունեցած հաջողությունները հպարտությամբ են նշում ներկայիս Ղազարո Սաղայանի անվան միջնակարգում։ Դպրոցական շենքը նորակառույց է։ Ծառերով երիզված ընդարձակ բակի միայն գյունում խաղահարապարակն է։ Հարևանությամբ նույնպես նորակառույց մարզադահ դահլիճը անհրաժեշտ կահավորանքով։ Այս դպրոցը իր մարզական հաջողություններով վաղուց է ապացուցել, որ աշակերտներին գիտելիքներ տալուն զուգահեռ լուրջ ուշադրություն է դարձնում նաև նրանց ֆիզիկական պատրաստությանը։ Բաքում աննկատ չեն մնում նաև մեղվափեթակները, որոնք դպրոցի օժանդակ տնտեսության մասն են կազմում, իսկ Բերքի վաճառքից ստացված գումարը օգտագործվում է աշակերտների ամենօրյա նախաճաշիկի եւ դպրոցի քարիկների համար։ Այս եւ դպրոցի Արորիայի այլ մանրամասներ ներկայացրեց տնորեն Համեստ Հայրապետյանը։ Տեղեկացնենք, որ զրույցը կայացել է մինչ ուսումնական տարվա ավարտը։ Մեր դպրոցում աշխատանքները ընթանում են նորմալ հունով։ Դպրոցում սովորում են 46 աշակերտներ, աշխատում են 22 բարձրագույն կուրսության մասնագետներ, հիմնականում տեղացի երիտասարդ մասնագետներ են, բացառությամբ պատմության, աշխարհագրության անգլերենի մասնագետներից, որոնք ուշչի թափուրտեղի համար հայտարարված մրցույթում հաղթող են ճանաչվել եւ այսօր դասավանդում են մեր դպրոցում։ Մեր ուսուցիչները առաջնորդում են կրթական չափորոշչային պահանջներով, զբաղվում են ինքնակրթությամբ, օգտվում են ժամանակակից տեխնոլոգիաներից եւ ջանք ու երան չեն խանայում, որպեսզի մեր աշակերտների առաջադիմության ուսման որակը լինի բարձր մակարդակի վրա։ Կարող եմ նշել իրենց աշխատանքը ապաճույն չի անցնում։ Յուրաքություն մեզ երեկույթյան բաժնից մեզ տեղեկացրին, որ մեր աշակերտներից երկու աշակերտ հայոց եկեղեցու պատմության օլիմպիադայի շրջանային հանրապետական փուլերում հավաքել են բարձր միավորներ 18-18.5 միավոր եւ իրավունք է վերապահվել, որպեսզի մասնակցեն Երևանյան փուլին եւ ցանկանում եմ հաջողություն նրանց Երևանյան փուլում Դուք ինքներդ ինչ մասնագետ եք։ Ես ինքս քին կենսաբան եմ, բայց քանի որ եւ դպրոցի դոնորեն եմ, այսօրվա դրությամբ դպրոցում միայն դասավանդում եմ քիմիա առարկա։ Կենսաբանության մասնագետ ունենք երիտասարդ մասնակետ է եւ աշխատում է դպրոցում։ Խոսեցիք առարկայական օլիմպիադաների մասին։ Որ առարկաներից է ձեր դպրոցը աչքի ընկնում։ Եթե համեմատություն անցկացնեք վերջին թեկուզ 3 տարիների առումով։ Վերջի 2 տարի առումով կարող եմ ասել անցած ուսումնականում մեր 7-րդ դասանի մի աշակերտ իր ուժերն է մրցել 9-րդ դասանի աշակերտների հետ եւ մասնակցել Երևանյան փուլին հայոց եկեղեցու պատմությունից ու 7-րդ կարգի դիպլոմով վերադարձել։ Այս տարի ելի մասնակցել են եկեղեցու պատմությունից, պատմությունից, ՆԶՊ առարկայից մեկ աղջիկ, որը միավորներով 7-րդ տեղն է գրավում, ելի երկու աշակերտ, մեկը 8-րդ դասանից, մեկը 11-րդ դասանից, հիմնականում ելի եկեղեցու պատմությունից, որ պիտի մասնակցեն Երևանյան փուլին։ Հետո դպրոցը ակտիվ աշակերտները մասնակցում են սպորտային միջոցառումներին։ Այս տարի ելի մեզ համար հաջողություն է մեր աշակերտները շախմատի, թենիս տենիսի, աղջիկների վոլիբոլի մրցումներով գրավել են պատվավոր տեղեր, դա էլ կարող եմ ասել մեր դպրոցի նախկին տնորեն ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ ընկեր Վերի Շաղազարյանի աշխատանքի արդյունքն է, որ գրավել են պատվավոր տեղեր։ Գյուղական կրթօջախը միշտ էլ, ասենք գյուղական բնակավայրերում խնդիրները շատ են։ Այդ թվում եւ ամեն օր աշխատող իր աշխատանքը իր գործնեություն ծավալող կրթօջախի համար։ Ինչ խնդիրներ ունեք եւ ինչն է հաջողվել, որ ասենք 1 տարի առաջ այս խնդիրը կար, հիմա դա չկա, կարողացել եք լուծել։ Այսօր ինչ խնդիրներ կան, ինչ մտահոգություն հնարավորություններ ունի դպրոցը։ Կարող եմ նշել մեր դպրոցում ամենացավոտը, որ երեխաների աճը չկա երեխաները քիչ են։ Երիտասարդները չեն ամուսնանում, գյուղում շատ կան երիտասարդներ չամուսնացած։ Կամ ամուսնացածներն էլ աշխատանք չլինելու պատճառով տեղափոխում են այլ վայրեր։ Մեր ամենացավոտ եւ դպրոցում էլ դրա համար մեր տարական դասարանները հիմա երկու դասարան կոմպլեկտով 15-16 ուսումնականում երևի էլի մեկ կոմպլեկտ էլ կպակասի, որտեղ մեր 4 դասարանում երկու աշակերտ առանձին դասարան չեն տալու եւ միանցալա լինելու 5-րդ երկրորդ դասարանի հետ։ Առաջին դասարանցիների քանիսն են։ Առաջին դասարանցիները այս ուսումնականում 3-ն են։ Թողարկելու են 4 աշակերտ, շրջանավարտ ունենք, բայց հաջորդ տարի էլի 40 ընդունելու ենք։ Այդ թիվը չի փոխվում, 45-50 աշակերտների թիվը, այդ սահմանը բայց մեր ուսուցիչները քիչ թե շատ աշխատում են որպեսզի իրենց գիտելիքները հասցնեն մեր աշակերտներին, որովհետև կարող ասել այս գյուղը այն գյուղերից է, որ դպրոցը սովետական շրջանում տվել է հայտնի ակադեմիկոսներ, գիտնականներ, պրոֆեսորներ, կարող են նշել Սերգեյ Ռոբերտ Սարինյաններին, Սևակ Արզումանյանին, Հրաչիկ Շաքարյանին, Վլադիկ Ալբերտ Արոստամյաններին, Կարլեն Մարկարյանին եւ շատ շատերին եւ մենք էլ աշխատում ենք որպեսզի մեր երեխաներին դաստիարակենք նրանց ոգով Դպրոցի բակում Ղազարոս Աղայանի կիսանդրին է, դա եւս պարտավորեցնող է, որտեղ Ղազարոս Աղայանը նաեւ արմատներով այս գյուղից է։ Գյուղից է գաղթել Թիֆլիսի Բորնես Խաչեն գյուղը։ Եմ մեր դպրոցն էլ այսօր կոչում են նրա անունով։ Ինչ գիտեն աշակերտները Աղայանի մասին։ Գիտեն այդ ամենը։ Այդ ամենը գիտեն, նրա կեսավորությունը, որովհետև այսօրվա դրությամբ Աղայանի թորները, ծորները ներկայանում են այստեղ եւ ավելի են մեր աշակերտները մոտիկից իմանում Աղայանի մասին։ Երբ է եղել այդ հանդիպումը։ Անցյալ տարի նրա ծորներից ներկայացել են աշակերտների հետ զրույց են անցկացրել, որ Բոնես Խաչենից Բոնես Խաչենից, որտեղ Աղայանի Գերդաստանը Խաչեն գյուղից է գաղթել Թբիլիսի Բոնես Խաչեն գյուղում մեր զրույցի հետ կապ չունեցող, բայց նաև կապ ունեցող Անահիտ Հեքիաթի մոտիվներով մուլտֆիլմին ծանոթ են ձեր աշակերտները։ Ինչպես է կարձագանքել։ Լսել են, բայց մեր պատմության ուսուցիչներից մեկը Լիլիթ Իսրայելյանը ինքը ներկայացել է այդ մուլտֆիլմի ցուցադրմանը եւ խոստացել է, որ เป զի ինչ որ ձևով մեր աշակերտներին այդ մուլտֆիլմը ցուցադրի։ Վերջին տարիներին ոչ միայն գյուղական բնակավար, ընդհանրապես Արցախի քրթական համակարգում բնագիտական առարկաների նկատմամբ ըստ մասնագետների, ըստ ոլորտի պատասխանատուների որոշակի նահանջ է գրանցվել։ Ինչու քիմիայի եւ կենսաբանության մասնագետ եք։ Ձեր կարծիքը։ Այս 50-ական տարում Օլիմպիադայի ստուգման հանձնաժողովի կազմում եղել են կենսաբանություն առարկայի շատ ցածր ցուցանիշներ։ Ամենաբարձր միավորը միջև 8 միավոր։ Դա գոհացուցիչ չի այդ արդյունքը։ Համարում է անբավարար։ Պատճառներ տարբեր կա, մեկը ասում են բարթաբնագիտականն են, եթե հումանիտար աշակերտները ունեն շտեմարան, անընդհատ շտեմարանով աշխատում են, գիտեն ինչ հարց պիտի լինի, բայց մաթեմատիկան խնդիր է պիտի լուծեի, եթե սխալ սկսումը, ապա հնարավոր չի որպեսզի նա ճիշտ պատասխան ստանա, կամ բնագիտականները ավելի բարդ են։ Բայց ինչպես էինք առաջներում ամչի որ Արցախցին հայտնի է բնագիտական առարկաների հանդեպ իր այսպես ասենք ցայտուն արտահայտված հակումը։ Բարդության հետ են կապում, որ առաջներում ավելի աշխատասիրին։ Հիմիկ Վասերունդը ուզում է բարձր գնահատական ստանա, բայց չի ուզում աշխատած լինի։ Եթե չի աշխատում, ինչպես կարող է ստացվել։ Եթե ուզում ես բարձրագույն բնագիտական առարկաներից որևէ հաստատություն ընդունես, պիտի լրացիչ, միայն դասագրքով չպիտի բավարարվեիք։ Անընդհատ պիտի աշխատեիք գրքի սահմաններից դուրս։ Ունեք լաբորատորիաներ։ Քիմիայի, ֆիզիկայի լաբորատորիա, գեղեցիկ լաբորատորիա ունենք, ձեռքով սարքած։ Մեր ցավոտ խնդիրներից մեկը, որ դպրոցում միայն գործող մեկ համակարգ համակարգի չունենք։ Եվ ինչպես է օգտագործվում այդ համակարգի հնարավորությունները դասական տեսում։ Շատ լավ ինֆորմատիկայի ուշի մեր փոխտնօրենը Օֆելիա Գրիգորյանը, որ մասից համակարգչային հարցն է պատրաստել փոխտնօրենը ինքը շատ լավ իմանում է իր առական եւ իր իմացածները մատուցում է մեր աշակերտ։ Որպես քիմիայի մասնագետ կարողանում եք օգտվել համակարգչից։ Ինչով է օգնում ձեզ։ Ես ներկայացան չեմ կարողանում օգտվել, առանձին դեպքում խնդրում եմ, որտեղ համակարգչի մեջ կա այնպիսի դասեր, փորձեր, վիրտուալ փորձեր, ես խնդրում եմ, որպեսզի մեր փոխտնօրենը դասապրոցեսում ինչ որ չեն կարողանում օգնում է ցուցադրում ենք մեր աշակերտներին։ Այսինքն ուզում եք դասապրոցես մտցնել տեխնոլոգիան, նոր տեխնոլոգիա։ Այո, ես ինքս բազ դասանցյալ տարի, եթե փնջային օղակի կազմակերպել է, վիրտուալ փորձերի ժամանակ ելի խնդրել է, ինչ որ մասում ինքը ինձ օգնනවා։ Տիկին Հայրաբեջան, ունեք շրջանավարտներ, ովքեր բարձրագույնից հետո վերադարձել են դպրոց։ Այո, մեր երիտասարդների մեծ մասը մեր դպրոցի շրջանավարտներն են։ Օրինակ ինչ մասնագետներ։ Օրինակ փոխտնօրենը, ինֆորմատիկայի, պատմության մասնագետը, ֆիզիկայի մասնագետը մեր դպրոցի աշակերտներն են որպես պոտենցիալ աշակերտներ հետագայում 18-19 կապը մակապարտեզի հետ անընդհատ ոչ միայն մակապարտեզի, այլ դպրոց, համայնք, մեր մշակույթի տու մակապարտեզ կապը կա անընդհատ իրար հետ համագործակցում են աշակերտների եթե պակասա մտահոգում ատա ինչու այն գեղեցիկ շենքը եթե երեխա չինի մակապարտեզի համար իրենք էլ մեզ համար երեխաները աճի քիչ ա, ոչ թե միայն դպրոցի վրա է ազդում, այլ մանկապարտեզի վրա։ Այսօրվա դուրության 18 թե 19 աշակերտ մանկապարտեզում։ Այս տարի 4 երեխա պիտի հաճախեն դպրոց։ 4 շրջանավար, 4-ն նորից ընդունելու են առաջի դասարան։ 2011 թվականներին էլ դպրոցը ճանաչվել է որպես տարվա լավագույն դպրոց։ Խոսելով դպրոցի օժանդակ տնտեսության մասին Տիկին Հայրապետյանը երախտագիտությամբ նշեց բարերարներին։ Դպրոցը ունի 20 մեղվապետակներ։ Այդ մեղվապետակները դպրոցին է տրամադրել SPF-ը, հայ ֆրանսիական բարեգործական կազմակերպությունը։ Մեր ուժերով, հուշների ուժերով խնամ մենք այդ մեղվապետակները, ստացած մեղրը հարմար գներով վաճառում մեր համագյուղացիներին, մեր ուսուցիչներին եւ այդ գումարը օգտագործում աշակերտների տարիներ շարունակ 5-6 տարի կլինի։ Աշակերտների նախաճաշի համար, իսկ գումարի մի մասն էլ դպրոց դպրոցի կարիքների համար, որի համար մենք մեր շնորհակալությունն ենք հայտնում այդ կազմակերպությանը։ Ամեն օր նախաճաշին առաջին իս 12-րդ դասարանի աշակերտները նախաճաշին մի բաժակ քաղցր թեյ, ինչ որ թխվածքաբիլի թեյ հետ, երկար դասամիջոցին։ Իսկ նախաճաշն էլ մեր աշխատողներն են պատրաստում, որպեսզի դրա համար էլ չի, այլ գումար մոծենք։ Այդ գումարը ելի օգտագործում դպրոցի կարիքների համար։ ինչպես դպրոցի պատմությունն է վկայում, Խաչենի Սուրբ Հովանես եկեղեցին ժամանակին կարևոր դերակատարություն է ունեցել նաև որպես քրթական կենտրոն։ Հենց եկեղեցուն կից գործող դպրոցն է հիմք հանդիսացել հետագայում բացված քրթարանների։ Գուցեև սա է իր հոգևոր ուժը փոխանցել սերնդեսերունդ, որ այսօր Խաչենի միջնակարգ դպրոցի սաները օլիմպիադաներում հաջողությամբ են մասնակցում հենց հայոց եկեղեցու պատմություն առարկայի հանրապետական եւ հայաստան հայաստանյան փուլերին։ Ահա թե ինչ է ասում դասավանդող ուսուցչուհին հայոց լեզվի եւ գրականության մասնագետ Արևիկ Գրիգորյանը։ Արդեն 2 տարի է իմ երեխաները մասնակցում են թե հանրապետական, թե Երևանյան փուլին։ Անցած տարի իմ երեխաներից մեկը 7-րդ դասարանցի մասնակցել է 9-րդ դասարանցիների Օլիմպիադային առարկայական հայրենիքի պատմությունից գրավել է այստեղ երկրորդ տեղը։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետությունում արդեն երրորդ տեղը եւ արժանացել է մրցանակի։ Իսկ այս տարի արդեն իմ երկու երեխաները, մեկը 8-րդ դասարանից, մյուսը 11-րդ դասարանից մասնակցել են հանրապետական փուլին եւ արդեն պիտի մասնակցեն Երևանյան փուլին։ Հույս ունեմ այնտեղից հաջողություններով կվերադառնան։ Իսկ հայոց լեզու եւ գրականություն առարկան։ Այստեղ էլ հաջողություններ ունեմ։ Երեխաներս մասնակցում են հաջողությամբ ասմունքի մրցումներին։ Հիմա ես ավելի ցածր դասարաններում եմ դասավանդում, իհարկե առարկայական օլիմպիադաներին չեն մասնակցում, բայց լավ երեխաներ ունեմ, հույս ունեմ մյուս տարի կմասնակցենք արդեն թե լեզու, թե գրականությունից առարկայական օլիմպիադաներին։ Այսօր հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցչուհին միայն սոսկ մասնագետ չէ, որևէտեւ հայերենի իմացությունը բոլոր գիտությունների բանալինն է։ Լեզվի եւ գրականության մասնագետը շատ մեծ առաքելություն ունի։ Ինչպես է կազմակերպում ձեր աշխատանքը։ Ինչպես նաեւ լեզվի մասնագետը, գրականության մասնագետը այժմ մեծ առաքելություն ունի։ Համակարգչային այս դայրում ընթերցանությունը ցավոք անկում է ապրել երեխաները երբեմն երբեմն են հաճախում գրադարան, ստեղծագործական մտած զգացողությունը հատկապես երեխաների մոտ նահանջի ապրում եւ ամեն կերպ աշխատում ենք որպեսզի երեխաներին ձգենք դեպի գիրքը, երեխաներին ձգենք դեպի ընթերցանությունը։ Ինչ եք անում օրինակ կոնկրետ։ Կոնկրետ երեխաներին հանձնարարում եմ գրքեր, հատկապես նրանց հետաքրությունների հաշվի առնելով, խթանում եմ նրանց հետաքրքրությունը դեպի գիրքը եւ հանձնարարում եմ գրքեր, քննարկումներ եմ անցկացնում իհարկե եւ ուրախ եմ, որ իմ երեխաները արձագանքում են, որ իմ երեխաները ընթերցում են եւ համապատասխան արդյունքներն էլ ունենում եմ ստեղծագործող աշակերտներ ունեմ ստեղծագործող աշակերտներ հիմա ես գրականության կաբինետում ստենդ ունեմ որտեղ մարինի նվիրված երեխաները բանաստեղծություններ ունեն գրած սեփական եւ շատ հաջող է ստացվել երեխաների մոտ հատկապես իմ երեխաները սիրում են ասմունքել շատ գեղեցիկ ասմունքում են մասնակցում են շրջանային հանրապետական փուլերի մրցանակների են արժանանում եւ սիրում են բանաստեղծությունը ամենից կարեւորը իհարկե այն շատ ուրախացնում է ինչ է կարծում Տիկին Գրիգորյան ձեր մասնագիտ Monsieur Cantré, ձեր աշակերտներից։ Իմ աշակերտներից ունեմ իմ մասնագիտությունը ընտրած եւ հույս ունեմ սրանից հետո էլ իմ մասնագիտությունը իհարկե կարողանամ սերմանել իմ երեխաների մոտ, իմ աշակերտների մոտ, որովհետեւ իմ աշակերտները իհարկե սիրում են բոլոր աշակերտներին, հակապես իմ աշակերտներին <laughs> եւ ուզում եմ որ ամենակարևորը հայրենասեր լավ ազգասեր մարդիկ դառնան իսկ առանց հայերենի իմացության առանց լեզվի գրականության մշակույթի իմացության դա հնարավոր չէ ինչ էլ ուզում են դառնալ ճաշակով ազգասեր սեր հայնասեր մարդիկ լինեն, իհարկե, հույս ունեմ, որ նաև ապագա սերունդը պիտի հայրենի լավ իմացության, որտեղ առանց դրա իմացության իհարկե ոչինչ լինել չի կարող, հատկապես ազգի գոյությունը հարցականի տակ դրվում եւ սա էլ հանգանում եմ հասցնել իմ երեխաներին, որտեղ սիրելով գիրքը, սիրելով լեզուն, պահպանելով լեզուն, մենք ինչ ենք անում, մենք հակադարձ հարված ենք հասնում մեր ճշնամուն։ Միշտ աշխատում եմ դա ասել, որ մենք մեր գիտության, մեր հայրենի իմացության, մեր պատմության, մեր քաղաքականության իմացությամբ ընդդիմանում եք ճշնամուն։ Դպրոց գրում է Ղազարու Սաղայանի անունը։ Ինչ գիտեն աշակերտները աշակերտների Աղայանի մասին գիտեն։ Ցանոթ են ստեղծագործությունների Աղայանի նվիրված միջոցառումներ են անցկացնում, նրան հեքիաթների նվիրված, բանաստեղծությունների նվիրված անպայման միջոցառումներ նվիրում ենք եւ երեխաները ակտիվորեն մասնակցում են։ Ուսում այս յուղում միշտ հարգի է եղել։ Հիմա էլ երեխաների մոտ իհարկե չեմ ասում բոլորի մոտ, բայց երեխաների մոտ մի քիչ տարբերվում եմ մնացած երեխաներից, որտեղ ես բախտի բերումով նաև ուրիշ դպրոցներում եմ դասավանդել, այստեղ սիրում են սովորել երեխաները եւ ունեն այդ ընդունակությունները եւ մեծ հաճույքով են սովորում եւ հույս ունեմ որ ելի Սեգեյ Սարինյաններ կտանք, ելի Սևա Գարզումանյաններ կտանք, Ռավիկ Շաքարյաններ ենք ունենալու։ Կան տարվա մանկավարժ։ Դասավանդում եմ 22 տարի, բայց դպրոցում աշխատում եմ արդեն 24 տարի եկեղեցին առաջ Նրսես Բեքսարումյանի միջոցներով կառուցված եկեղեցին 1901 թվականին կոչվել է Սուրբ Հովանես։ Սակայն հետագայում այդ եկեղեցին պահեստի է վերածվել, իսկ եկեղեցու օծումը երբ արդեն իս վերջերս կատարվել է, եթե չեմ սխալվում 2005 թվականին այն վերանվանվել է Սուրբ Ստեփանոս, որտեղ Սուրբ Ստեփանոսի տոնի արդիվ վերաուծվել, բայց չի գործում։ Սպասավոր չունի։ Եկեղեցին սպասավոր չունի, իհարկե երեխաների հաճախում են, գյուղի հասարակությունը հաճախում է, երեխաները հոգևոր եր երգեր են երգում, երբեմն եկեղեցում, այդ ուրախացնում։ Երբեմն դասեր եմ անցկացնում եկեղեցում։ Սեր եմ արտնացնում դեպի հավատքը։ Գիտեմ, որ աղանդավորները շատանում են եւ միայն հավատքը կարող աղանդավորներից հեռու պահել եւ աշխատում եմ գոնե դրանց սերմնացանը լինել։ Բարեկամներ տեղեկացնենք, որ Խաչենի Ղազարու Սաղայանի անվան միջնակարգ դպրոց մեր այցելությունն ու զրույցը ուսուցիչների հետ կայացել է միջ ուսումնական տարվա ավարտը, իսկ օրվա թողարկումը ավարտենք կրթօջախի շնորհալի սաներից մեկի ասմունքով։ Յուրա Մարկարյան, արտասանել եմ Գևորգ Էմինի Սասունցիների բարը։ Հեյվախ սասնա բանձրիկ սարեր, հեյվախ սասնա քաղցրիկ ձորեր զուրնանեսոր թենևակեր, եկող ամրան կարծագանքեր, սասնա ամեն թուպուքարից, ու թե դհոլն է սոր թնդար, մինչև աշուն առանց դաթար, ամեն գիշեր ու ամեն օր, ժրժր քարեր անդոք սարից, ծացկիչն էին գոլոր գոլոր, բարին լիներ, չարը չգար, Բայց թե լինես միայն մի բուր, դու սիրտ լինես շորս կողմը քար, չարը հզորից դու տկար, աղոտ քանես թե խաչամփույր, չարի ձերքից բրծուն չկա։ Եվ դեր գաթեք թոնիր նիկախ, եւ դեր հարփած փեսաներ, ինչև մերիկն ասեր, հեյ վախ, փեսան գոմից բերթան հաներ։ Զուրնեն չոլում ընկած մնաց, դա փգլով կլոր գնաց ինչ հայոց էր դարձավ վայոց գիրտն ու ծոցը գերեզմանոց իսկ ով ողջ էր սարերն ընկած գերանտու տեղ բերթան գրկած մեկ ապրելով 10 մեռնելով մեկ զարկելով 10 զարկվելով թողին սասնա զմրուխ սարեր դավթի ջաղացն ու իր քարեր եկան ռուսի հողը հասան բայց էստեղ էլ գրիվ տեսան տեսանավեր ու կոտորած եւ ինչ մնաց՝ մի սասնաշեն, մի բազմաբերդ ու դավթաշեն, մի կատնախբյուր ու աղաքչի, մի բուր իրին դուշղաշիկ եւ մի աշնակ ճոլում կորած եկան դրին քարը քարին դուշման եկավ խառնեց իրար մինչև նորից օջախ դրին ծուխը սողաց մինչև նորից տակ թոներին բոցը շողաց Մինչև նորից խունջիկ մունջիկ, դաշտ գնացին հարսու աղջիկ, որ աղցան ու սիբեղ քաղեն, հոտախտեղի սիրտը դաղեն, որ արտի մոտ նորարդ վարեն, արդիկ տուֆից նոր պատշարեն։ Մի նորելուկ հարս մայրանա, մի նոր տոննի ծուղ բարձրանա, նորորորոց գնա ու գա, բարին տևի, չարը չգա։ չգա Եկավ աշուն, եկավ գարուն, առանց ահի կոտորացի, բաց արեցի սուփրեն հացի, զուրնեն խոսեց բերանացի, եւ արագած լեռան գոգին, զարտնեց կրկին, սասնավոքին։ Ես ասունու նորից parets, ոդկը զարկեց ձեր քովարեց, եւ նույն զուրնան, որ հնչում էր ինտան բակում, հնչեց հիմա ամեն գյուղում ու քաղաքում։ Իս դհոլը, որ քարեր էր փոկում սարից, ծափեր փոկեց ամենազգից ու աշխարից։ Պարեց սասուն ու ողջ աշխարհը հիացավ։ Պարեց սասուն ու ողջ աշխարհը հասկացավ, որ երբ նասում են աղջիկներ ու կրանում, սասնա ձորից ջուր են բերում, արդ քախանում, երբ ոտքի տակ տղաների հողն է թնդում, օտախները սասնասարում գայլն են խեղտում, երբ խռնվում, ասես ամպրոպ պայթի սարում, այդ ոսողն է նրանց գյուղերը պաշարում, երբ միանում բերդ են դառնում շինված քարից, այդ ոսողին ետ են քաշում անդոկ սարից, իսկ երբ ձերքը ձերքին զարկում, ծափ են տալիս, մահվան վիից դեպի կյանքի ափ են գալիս, Պարեց սասունն ու ողջ աշխարհը հիացավ։ Պարեց սասունն ու ողջ աշխարհը հասկացավ որ բարձ չէ սա, այլ մի երկրի հին պատմություն, ուր պարտությունն անգամ ունի հպարտություն, եւ չի հաղթի ոչինչ այն քաջ ժողովրդին, որ այս ջանքով ու այս կամքով parel գիտի, հասկացան ու ասինի լուր ողջ աշխարի, հալալ է քեզ սասուն, բարի, բարի, դու դեռ երազ ունես կատարելու, վրեժ ունես պատմությունից դեռ հանելու, բարի, Գասվան դեր քո зерքին է կարոտում, սասնահողը որ ու հերկի է կարոտում։ Բարի, մինչև ողջ հայերին դու ամբարես, եւ այս պարը մասիս լերան լանջին պարես։ ավարտվեց դպրություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը